Lai ir slavēts Jēzus Kristus ir 9. marts, lielā gavēņa pirmā nedēļa. Māris Velik šeit studijā un uzsāka mūsu vēlo rīta cēlienu. Tas ir laiks, kad mēs gluži kā pie brokastu galda vienkārši aprunājamies, dalāmies par aktuālām tēmām, klausāmies mūziku un esam sadraudzībā par tēmas pieteikumu. Zini, klausītāji, mēs varētu uzspēlēt tādu asociāciju spēli. Es teikšu vārdu, un eh, tu, klausītāji, padomā, kas ir tā pirmā asociācija, kas ir pirmā lieta, kas tev nāk prātā. Gatavs? Šis vārds ir lielais gavēnis. Interesanti, kas jums ienāca prātā. Varbūt kādam gavēnis pirmkārt saistās ar nēšanu, varbūt kādam ar pelniem – varbūt eh, kādam jau ar eh, lieldienām, kam mēs gatavojamies šajā laikā, varbūt kādam citam ar gandarīšanu vai grēksūdzes sakramentu, bet, bet lielai daļai klausītāju es pieļauju, ka asociācija, kas ir radusies ar lielo gavēni, ir krustaceļš. Trāpīju vai nē, ir, ir kāds, kam, kam tā bija pirmā doma, Bet, lai kā tur nebūtu, par to arī parunāsim. Proti, šorīt rīta cēliena galvenā tēma ir krustaceļš, un galu galā krustaceļš ir neatņemama daļa no katoļu un ne tikai katoļu garīgās dzīves lielā gavēņa laikā. Nē, nē, nē, šī nebūs lekcija par krustaceļu, neesmu arī krustaceļa eksperts, bet vienkārši dalīšanās. Tādēļ priecāšos par ļoti aktīvu klausītāju iesaisti. Tātad, ja tu klausies šo raidījumu, tad tev ir uzdevums palīdzēt man veidot šo raidījumu. Un lūk, par ko es tev piedāvāju padalīties – Ko tu domā par krustaceļa lūkšanu? Vai tu to praktizē ikdienā vai ik pa laikam, vai lūcies krustaceļu tikai gavēnī, vai arī jebkurā liturģiskajā laikā, piemēram, piekdienās? Varbūt tev ir kāda īpaša pieredze vai liecība par krustaceļu, kuru vēlētos pastāstīt eh, citiem radioklausītājiem, vai, piemēram, vai tu lūdzies mājās, vai tu lūdzies ar radio Mariju vai savā draudzēs, savas draudzes baznīcā, lūk, ļoti daudz jautājumus es minēju, par kuriem ir iespēja dalīties, bet ja pavisam īsumā, tad jebkas, ko tu vēlies pastāstīt par tavām attiecībām ar krustaceļu lūkšanu, tad droši dalies tādēļ. Atgādināšu kontaktu informāciju. Numurs studijā, ja vēlies mūs sazvanīt, ir 67 969 131. Savukārt īziņu un WhatsApp ziņu numurs ir 266 77 272. Studijas e-pasts studija at rml.lv, tad aicinām dalīties pieredzē par krustaceļa lūkšanu, varbūt ir kādas liecības. Svētājs krust tev godu dodu, šeit mans kungs bija pienākots, pastārdījās. paskaidrots, slavēts lai ar muti sirdi manā kungā Jēzus krusts. Krusts, ko Jēzus ciešot nesa, mīlestību saprast dot, mums pret. pieminot, slavēts lai ar būti sirdī, manā kungā Jēzus krusts. Svētais krusts mums karots esi, cīņā. nāc mūsu ceļā. Svētais krusts tev godu dodam, starp citu man šī dziesma asociējies ar maniem pirmajiem svētceļojumiem, kuros es gāju, tad no nu pie Latgales krucifiksiem apstājoties mēs dziedājām šīs dziesmas pirmo pantiņu. Skaistas un svētīgas atmiņas uz visu mūžu, bet ja tikko esi pieslēdzies, tad mūsu tēma šajā rīta cēlienā ir krustaceļš un šis ir brīvais mikrofons klausītājiem, varat padalīties par uh, sevi un savu pieredzi par krustaceļa lūkšanu, jebkas, ko tu vēlēsi padalīties, jebkas, ko tu vēlēsi pastāstīt par krustaceļu, varbūt um, par to, kā tu šo lūkšanu iemīlēji, ja kādam nepatīk šī lūkšana, arī droši, droši var dalīties viss, ko vēlies pastāstīt, tad droši, droši iesaisties ēterā, varbūt ir kāda īpaša liecība, varbūt ir kāds īpašākais krustaceļš, kurā uh, esat piedalījušies un kas īpaši, īpaši jūs ir saviļņojis un kurā jūs esat piedzīvojuši dieva pieskārienu. Numurs īziņām ir 266 77 272, bet sazvanīt studiju var uz numuru 67 969 131. Starp citu, es atzīšos, ka man sākumā nepatika krustaceļa lūkšana. Man tā šķita smagnēja un garlaicīga, un Šobrīd es ļoti mīlu krustaceļa lūkšanu, un man krustaceļu palīdzēja iemīlēt Radio Marija. Jā, jā, kad es sāku strādāt Radio Marija jau mūsu pirmajā sezonā, tātad tas bija 2016. gada gavēnis, mēs katru dienu, katru darba dienu vismaz radio ēterā lūdzāmies krustaceļa lūkšanu, un tas bija tas laiks, kad es sapratu, cik, cik Gavēnis man vairs nav iedomājams bez krustaceļa lūkšanas, bez apceres par Jēzus Kristus ciešanām, un tas, kas man iepatikās, ir veidot tādus mērķtiecīgus krustaceļus, nevi, nevis vienkārši tā ķeksīša pēc, bet, bet lūgties konkrētos nodomos, piemēram, par Latvijas atmodu, par atgriešanos, uh, par dažādām globālām problēmām, par baznīcu, par priesteriem, un es pačukstēšu priekšā mazliet tāda reklāma, un lai āķis būtu lūpā, tad šodien pēc pulksten 12. Mēs lūksimies tiešraidē krustaceļu ar iespēju arī tev klausītāji iesaistīties kādā svarīgā nodomā un, protams, ka šobrīd pasaules uzmanība ir pievērsta Ukrainai, kur jau 14. dienu notiek kara darbība un uh, mūsu kā kristiešu atbildei noteikti, noteikti protams, ne tikai, bet, bet arī mēs nevaram, nevaram atbildēt uz šo notikumu arī bez lūkšanas. Tad nu, mēs šodienas krustaceļu ļoti mērķtiecīgi veltīsim kā saucienu uz Dievu, lai šī asins izliešana, lai šis bezjēdzīgais karš izbeidzas. Un tāpēc aiciniet savus paziņas draugus pieslēgties šodien pulksten 12. un lūksim nevis tikai radio Marija programmas dēļ, nevis tikai tāpēc, ka ir lielais gavēnis, bet lūksim ar dziļu, dziļu dvēseles saucienu, kungs, ienāc šajā situācijā, apturi jebkādu netaisnību, apturi vardarbību, apturi melus, apturi šo karu un apturi pasargā cilvēkus no šīm bezjēdzīgajām, nevajadzīgajām ciešanām. Tātad šodien pulksten 12. un jā, tad pēc dienas vidus lūkšanas mēs sāksim krustaceļu, bet joprojām aicinu padalīties par to, ko jums nozīmē krustaceļš. mums ir kāds zvanītājs ēterā, lūdzu, klausāmies jūs. Svētītu dieniņu visiem mums. Paldies, svētītu arī jums dienu. Un es vēlētos, ja varētu mazlietiņ dažos vārdos pastāstīt pa krusta ceļu. Jā, lūdzu. Jo, jo, jo varbūt ir arī cilvēki, kas īsti nezina, kas tas ir. Jo uh, Marija, Marija Latvija klausās arī cilvēki varbūt kas nezin īsti, Jā. kas tas ir. Paldies jums. Mm, paldies, jā. Ļoti labs jautājums. Krustaceļa lūkšana ir īpaša lūkšanu forma, kurā vairāku meditāciju garumā mēs tās saucam par stacijām. Visbiežāk tās ir 14 stacijas. Pārdomājam, jeb meditējam par Kristus ciešanām. Tātad pārdomājam tos notikumus, kas, ko Jēzus piedzīvoja savā ceļā pretī Golgātai, tātad pretī savai nāvē pie krusta. Mēs ne tikai pārdomājam, bet arī šīs pārdomas veltiem kā aizlūgumu dažādos nodomos. Jēzu Kristu, dzīvā Dieva tēls, esi man grēcniekam žēlīgs. Kungs, Jēzu Kristu, dzīvā Dieva tēls, esi man grēcniekam žēlīgs. Mums ir vēl kāds zvanītājs ēterā, lūdzu. Jā, lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Ir, man ir no Marijāņu uh, tēriem, zi, no ziļāņiem tāda brošūriņa, kur rakstīts Jēzus ciešanu litānie. Tieši kā krusta ceļš. Jā. Man, man ļoti, ļoti viņš patīk. Tur 18 tādas, nu, Jēzus ciešanas. Jā, tā tad Marijāņu izdota grāmatiņa, jāmeklē. Jā, mhm. Uh -huh. brošūriņa, brošūriņa, jā, neliņa, nelielā tur pa pie, desmit minūtes nevajag, lai nu, nolasītu, bet ļoti viņa uzrunājoša līdz, es kad lasu, man raudāt gribas, ka, mm. ka Jēzus ir pie Madam Jēzus ceļos noslīgušai sava tēva priekša olidādza un pasaules grēgu nosaliektais apžēlojies par mums. Un viņš ir cieši, un mums vēl vajag prasīt, lai viņš apžēlojas. Jā, jā, būs šī lūkšana jāpameklē un arī, es domāju, ka vērts radio ēterā arī. No tēva Benedikta viņš jums atsūtīs ļoti. Jā. Tik varētu nolasīt arī radio Marija, nu nolasīt, nu, mhm. bet lūgties. Jā, šis ir ļoti Jā. labs ieteikums. Jā, pal Jā. paldies jums, Viktorijas kundze, par atgādinājumu. Piemēram, vienu vēl tā, um, pie, Jēzu pie pilota atvestais un kā bīstams dumpiņieks apsūdzētais. Jēzu apžēlojies par mums, un tā vot Jā. 18 reizes. Mm -hmm. Jēzus pien, krusta pienāgotais apžēlojies, Jēzu ļaužu priekšā izgētais apžēlojies. Un Jēzu kas, Jēzu, kas lūdzi apžēlot savus vājātājus un sodītājus, apžēlojies par, nu, vienreizē tāda ot, litāņie. Bet viņš kā krusta ceļojas skait, eh, lasu. Jā. Ja? Labi, mhm. paldies. Mm. Jā, paldies jums par ieteikumu. Tad, eh, jā, noteikti šī lūkšana būs, būs jāsameklē. Paldies, lai Dievs svētī. Šoreiz raidījumā dalāmies visu par un ap krustaceļu. Droši iesaisties ēterā, seko klausītāju, piemēram, zvani uz studiju uz numuru 67969131 vai arī raksti mums īziņas un vatsapziņas uz numuru 266 77 272 un padalies, ko tev nozīmē krustaceļš, varbūt tev ir kāda īpaša pieredze saistībā ar krustaceļa lūkšanu. Lūk, ļaušu tiesai, nodot stebes ķēniņš, Pacietīgs tas, kā nāvei nolēns jēriņš, viņš klusā gārā, ļaužu dieva zaimus, panesā visus. Tu mūsu dēļ, kungs, tik smagi šaustīts, ciešanās dzīves mīlestīji ļaudis no pazušanas grēciniekus glābi dzīvei svētīji. Izsmieklam tevi, te pa purpur drānās, lika tev asu, ekšķu kronī galvās vienmēr ļaušu grēcīgā lepnībā tevi nīcināt. Raudīs sirds mana, asras lai rūgtas par tevi, Jēzus, cieta lielas mokas, lai tevi debes tevā mājas, viņš navegāja. Ir 10 un 30 minūtes, trešdiena 9. mārts. Lielā gavēņa pirmā nedēļa Māris Veliks radio Marija ēterā, un jautājums klausītājiem šajā rīta cēliena stundā ir – Kāda ir jūsu pieredze ar krustaceļa lūkšanu? Aicinu iesaistīties, bet kamēr mēs gaidām klausītāju īsiņas, vatsapziņas un telefona zvanus, lūk arī daži interesanti fakti par krustaceļu. Vai zināja, ka Radio Marija ēterā krustaceļš mēdz izskanēt trīs reizes diennaktī, gan trijos naktī, 12. dienā, nu mazliet pēc 12 un pulksteni desmitos vakarā. Gadās, protams, reti izņēmumi, bet šis ir tāds lielā gavēņa laika standarts. Un atgādinu, ka šodien pulksten 12, jeb mazliet pēc pulksten 12, mēs lūksimies īpašu krustaceļu par mieru Ukrainā. Vēl viens fakts, vai zināja, ka krustaceļa izcelsme saistīta ar viduslaikos populāro sveceļošanas praksi uz Jeruzalemi? Krustaceļa lūkšana izrādās esot radusies kā vēlme imitēt Jēzus ceļu Jeruzalemē no noties, notiesāšanas vietas līdz Golgātai. Un šo ciešanu ceļu sauca latīniski par via dolorosa jeb par ciešanu ceļu. Vai zināja, ka Jeruzalemē ir arī atzīmētas via dolorosa jeb krustaceļa stācijas? Tās veido īpašu procesiju maršrutu, kas noslēdzas slavenajā Kristus kapa bazilikā, bet iesākas pie bijušā Antonija cietokšņa līdz Kristus kapa bazilikai, tātad apmēram 600 metru garumā pa Jeruzalemes ieliņām ir izvietotas šīs krustaceļa simboliskās stacijas. Savukārt, kā jau minēju, pēdējās krustaceļa stacijas atrodas slavenajā Kristus kapa bazilikā. Es zinu, ka daudzi no jums esat arī bijuši tur. Starp citu, padalies klausītāji, varbūt arī tu esi izgājis krustaceļu Jeruzalemes ielās. Es Jer Jeruzalemē esmu bijis, bet es neesmu tur izgājis krustaceļu, bet varbūt ir kādam pieredze, tad noteikti, noteikti padalies šajā raidījumā. Un, ja tu esi bijis Kristus kapa bazilikā Jeruzalemē, tad noteikti arī esi redzējis Golgātas kalna klints fragmentu – nu jā, ļoti, ļoti uzrunājoša vieta. Numurs īsiņām un WhatsApp ziņām ir 266 77 272. Kāda ir tava pieredze ar krustaceļa lūkšanu? Lai to apslavēts Jēzus Kristus, raksta kāds klausītājs vai klausītāja – Jēzus ciešanu litānija atrodama Žana Plijā grāmatā no tumsības uz gaismu. Mm, paldies par šo atgādinājumu! Laiks mūzikas pauzītei, un pēc tam arī vēl daži interesanti fakti par krustaceļa lūkšanu. tu pazemots, es maldījos, bet tagad sargāšu tavus vārtus. Tu esi labs un dari labu, savus likumus man mācīji. Kas man ir labi, ka tiku pazemots, lai iemācītos tavus paušļus. Tavas mutes likums man ir labāks nekā tūkstoši zelta un sudrabāk. esi nu kungs, ka tavi spriedumi ir pareizi. Un taisnīgi tu mani pazemoji. Tava žēlsirdība, lai mierina mani. Saskaņā ar tavu solījumu savam kalpam. Jā, kungs, esi man žēlīgs. Īpašs laiks baznīcas liturģiskajā gadā - lielais gavēnis, gandarīšanas, apceres, pārdomu, grēku nožēlas un klusuma laiks laiks, kad mēs arī nākam Dieva priekšā, bieži vien arī lūdzoties krustaceļa lūkšanu, kad vairāku staciju garumā pārdomājam notikumus saistībā ar Jēzus ceļu uz Golgātu un viņa nāvi pie krusta, un šajā rīta cēlienā mēs dalāmies par to, ko mums nozīmē krustaceļš, varbūt mums ir kāda īpaša pieredze ar šo lūkšanas formu, un eh, atgādinu arī par iespēju sazināties ar studiju, un prieks, ka mūs kāds ir sazvanījis. Lūdzu! Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Es gribu padalīties tādā jautājumā. Nu, nu esmu nu, cienījamos gados, tagad saka, nu, vecs cilvēks. Un es esmu ļoti daudz savā mūžā mm, nu, pārdzīvojis krustaceļus, bet kaut kur 2002. 4. gadā mūsu draudzē kalpoja divi brāļi no Ukrainas. Un atceros, ka tas viens brālis kādā krustaceļā teica, lai mēs atceramies, ka Jēzus bija dzīvs. Viņam arī sāpēja. Mēs tā parasti Jēzus, nu tas ir viss spēcīgs, varošs, bet tajā brīdī viņš bija vājš, viņš bija dzīvs un viņam sāpēja. Un otra lieta, viņš teica, atcerieties, ka krusts nebija tāds, kā mēs domājam, ļoti skaisti, četrikantīgi nopulēts. Tas bija vienkārši zaraini baķi, kas plēsa jēzu muguru, un no tā laika es krustaceļu pilnīgi savādāk pārdzīvoju. Piedodiet par manām emocijām, bet es nevaru mierīgi to pateikt bet arī gribējās šoreiz to pateikt. Varbūt vēl kādam noderēs. Jā, paldies, mani ļoti ar uzrunā Dievu. tas, ko jūs dalījāties. Ar Dievu, ar Dievu paldies jums par zvanu. Rekā, cik brīnišķīgi, ka ir piedzīvoti krusta ceļi un kā klausītāja dalījās, kad dzirdētās pārdomas paliek sirdī uz visu mūžu. Un jā, man arī te ir ko paņemt līdzi patiešām. Jēzus šajā brīdī bija vājš, viņš jūta slāpes, nogurumu, spēku izsīkumu – šausmīgas, neaprakstāmas ciešanas, un jā, arī krusta koks nav kāds dekoratīvs, liturģisks objekts, bet patiešām smags, raupšs, skabargains, baļķis, kas spiežas Jēzus miesā. Jā, ja arī tev ir kādas pārdomas par krusta ceļa lūkšanu vai kāda īpaša pieredze, raksti mums īziņas vai vatsapziņas uz numuru 266 77 272 vai arī piezvani uz studiju. Vēl daži fakti par krustaceļu. Vai zināja, ka krustaceļa lūkšana tiek praktizēta nevien Romas katoļu baznīcā, bet arī dažviet luterāņu, anglikāņu un metodistu baznīcās? Vēl viens fakts, vai zināja, ka krustaceļa lūkšanu tradicionāli veido 14 stācijas, kāds varbūt teiks, nu, protams, ka mēs zinām, lai gan tas nav tāds strikts noteikums, vai zināja, ka varbūt krustaceļa formas, kurās ir mazāk vai pat vairāk staciju. Mēs to esam arī šeit Latvijā pieredzējuši, piemēram, ekumēniskajos krustaceļos Latvijas pilsētu ielās, kas varbūt vietējiem apstākļiem ir tāds pielāgots variants – Atceros arī kopienas Šemanef rīkotajā sagaidīšanas nedēļā, sagatavošanās nedēļā pirms pasaules jauniešu dienām Matridē arī gājām krustaceļu, un tas bija viens no, manuprāt, manā dzīvē uzrunājošākajiem krustaceļiem, un, ja nemaldos, tur bija mazāk nekā 14 stācijas. Un arī no krustaceļa vēstures esmu noskaidrojis, ka sanākos laikos ir bijušas izplatītas tikai septiņas stācijas. Vēl tāds fakts, vai zināja, ka Romas kolizējā, kur tradicionāli notiek lielās piekdienas krustaceļš ar pāvestu, nav krustaceļa attēlu, kā mēs to esam paraduši redzēt baznīcās, tad tā procesija vienkārši ar krustu priekšgalā notiek apkārt kolizējām. Jā, ja visi tevi atstātu, es tevi pestītāji, kur iesītu, es visur līdzi iešu. Mans pestītāji, kur iesītu, es visur līdzi iešu. Uz kalvariju iešu es ar tevi, Jēzu Kristu. manī pasaulē, pie krustā kokā sīstu. Jā, arī manī pasaulē, pie krustā kokā sīstu. Ne tādēļ tevi sekošu, lai svētlaimī sev gūtu lai tavas ciešanas ar tevi vienots būtu. Radio Marija ēterā vārds zvanītājam, lūdzu. Paldies, milzīgs paldies par šo raidījumu. Tas man tuvināja Dievam. Paldies! Paldies par labām atsauksmēm, lai Dievs svētī jums šo lielā gavēņa laiku, lai patiešām svētais gars dot šo atklāsmi par to, cik liela ir bijusi Dieva mīlestība, kuru mēs redzam Jēzu Kristu, kurš ir gājis līdz galam, līdz pat krusta nāvei. Ir 10 un 42 minūtes. Jā, patiešām droši uzvani uz studiju un padalies par to, ko tev nozīmē krustaceļš. Droši arī raksti interesanti, neviens neraksta, vai nu mani neviens neklausās, vai arī neviens nelūdzas rožu kroņa lūkšanu un Jā, nu, bet nevar būt, ka klausītājiem nav nekādas krustaceļa pieredzes. Numurs īsiņām ir 266, 77, 272, savukārt studijas tālrunis 67, 969, 131, ja vēlaties sazvanīt. Bet eh, vēl daži interesanti fakti par krustaceļu. Vai zināja, ka bija laiks, kad tikai franciskāņu mūkiem bija tiesības ierīkot, izveidot krustaceļu? Tā piemēram 1686. gadā, atbilst, atbildot uz franciskāņu pieprasījumu, pāvests Inocents 11. piešķīra franciskāņiem tiesības izveidot krusta ceļa stacijas savās, tātad franciskāņu baznīcās. Gadsimtu vēlāk, tātad 1731. gadā, pāvests Klemens 12. tiesības veidot stacijas attiecināja jau uz visām baznīcām, vēl ar nosacījumu, ka, ka tikai franciskāņiem to ir ar vietējā bīskapa piekrišanu iespēja izveidot. Ap šo laiku arī krustaceļa staciju skaits tika nofiksēts kā 14 stacijas. Tad 19. gadsimts 1857. gadā Anglijas bīskapiem tika dota atļauja pašiem ierīkot krustaceļus jau bez franciskāņu palīdzības, un tas mazliet vēlāk, pēc pieciem gadiem, 1862. gadā tika attiecināts jau uz visu baznīcu. Jā, tas man ir jauns eh, fakts, kā agrāk franciskāņiem esot bijis tāds monopols, ja tā varētu teikt, uz krusta ceļa lūkšanu. Vai zināja, ka pastāva krustaceļā ekvivalents, ko sauc par gaismas ceļu? Tā ir ļoti līdzīga lūkšana krustaceļam, kurā vairākās stacijās pārdomā notikumus, sākot ar Jēzus augšām celšanos. Jēzus augšām ceļas parādās mācekļiem, tad ir vasaras svētki un ir dažādas variācijas, un šo lūkšanu noteikti arī šogad dzirdēsiet radio Marija ēterā lieldienu laikā, bet nu, līdz tam vēl gatavojamies caur lielā gavēņa pieredzi. Zvans ēterā, lūdzu. Uh, Asiniet, kas pirmais izgāja krustaceļu? Mm, Jēzus? Pati Vai... dievmāte izgāja. Die... À. Es lasīju, bet uh, diezgan sen man tas ir ļoti, ļoti ietekmē. Es atceros Jā. jau cik gadu, varbūt 30 atpakaļ lasīju. Jā, viņa izgāja tādā ar savām visām ciešanām. Jā, tāpēc arī Mariju mēdzam saukt par sāpju dievmāti. Ir, Jā. piemēram, šeit Rīgā sāpju dievmātes baznīca un arī viena no krusta ceļa stacijām ir, ka Jēzus satiek Jā. šajā ceļā savu svēto māti. Jā, un arī Jāņa evaņģēlijā lasām, ka Marija atradās arī Jēzus krusta pakājē. Jā, paldies par šo Jā. atgādinājumu par, par Jā, māmiņu Mariju. Ir pirmā uzreiz kaut kā. Jā, Jā labies. <laughs> Paldies, paldies. paldies jums liels! Jā, patiešām krustaceļš ir mūsu tēma šajā rīta cēlienā, gan atbilstoši gan atbilstoši lielākā vēja liturģiskajam laikam, un šis ir arī aicinājums arī klausītājiem dalīties par krustaceļa pieredzi. Un vēl kāds zvans mums ir lūdzu? Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Nu, mans gavēnis vairāk izsakās ar, ar, ar šito krustu ceļu. Jā. Es gribēju teikt tā sievietei, kur viņa teica, kur ir tā litānija Jēzus ciešana. Jā. Eh, bet ir eh, nāc, nāc kungs Jēzu grāmatiņa Marijā kongregācija izdevuši 2004. gadā. Tur ir ļoti skaists gan. Uh, gan krustaceļš saīsināti, kad nav laika, tad īsumā var Jā. pats noskaidrot, nolūkties. Un, un atkal tā litānija, un tur vispār ļoti daudz ir tādas, nu, vispār vērtīga grāmatiņa. Es viņu vienmēr ņemu uz, uz, uz baznīcu, jo viņa ir Jā. tāda maza, bet viņai ļoti vajadzēja vairāk kā citās grāmatiņās. Jā, kā, var atgādiniet lūdzu, kā to grāmatu sauc? Nāc kungs Jēzu. Nāc kungs Jēzu. E, Marijāņu kongregācija izdevuši 2004. Jā. gadā. Aha, labi, tātad nāca kungs Jēzu. Jā, viņa arī kādreiz Aglonā bija nopērkama. Mm -hmm. Tā. Jā, labi, būs jāpameklē kādos Jā, nu tā ir viņam, jā, tāda ļoti jā. vērtīga grāmatiņa. Daudz lūkšanu, daudz vairāk nekā citās grāmatiņās. Un misija un viss kaut kas tur ir iekšā. Un nu, tagad, uh, Es varēju te braucu vakaros, eh, piekdienās un eh, trešdienās un svētdienās uz krustaceļu, uz jau baznīcu, bet nu tagad nevaru, tad mājās lūdzos vairāk, Jā. bet kopā ar radio vai atkal paši. Pati pie sevīm lūdzos eh, to visu ciešanu litāniju un visas. Nu, nu man gavēnis izsaka ar to, ka es, es vairāk lūdzos. Jā, Emīlija, vai jā. ne, no nākotnes mūsu sazvanīja? Jā, jā, jā. Jā, Emīlija, kura, kura tad baznīciņa jums tuvākā ir? Man ir Jelgavas. Jelgavas, Jelgavas mm -hmm. jā, skaidrs. Jā, jā. Jā. Labi, paldies, Emīlija, lai svētīgs šis lielā gavēņa laiks, un paldies arī tātad nāc kungs Jēzu, šī grāmatiņa, labs arī atgādinājums un arī padoms, kādu grāmatiņu varam meklēt. Jā. Paldies jums! Jā, agrāk bija Aglonā dabūnama, es pirmie Aglonā nopirku. Jā. Jā. Skaidrs. Paldies jums eh, ar Dievu! Paldies ar Dievu! Lai. Arī kāda īziņa ir sasniegusi studiju un klausītājs vai klausītāja raksta. Slavēts Jēzus Kristus! Vairākus gadus lielajā piekdienā gājām krusta ceļu pa Siguldas pilsētas ielām – Paldies priesterim Rihardam par iniciatīvu. Tā bija liecība mums pašiem un visiem, kas pievienojās ceļā vai vēroja, un arī pateicība par rīta cēlienu. Paldies par šo īziņu! Jā, prieks par klausītāju iesaisti. Vēl pēdējās astoņas minūtes jūsu rīcībā, ja vēlaties padalīties par savu krustaceļa pieredzi. Numurs īsiņām un WhatsApp ziņām 266, 77, 272, bet eh, līdz tam vēl daži interesanti fakti par krustaceļu. Vai zināja, ka svētais pāvests Jānis Pāvils II 1991. gadā Lielajā piekdienā ieviesa tā saucamo biblisko krustaceļu? Tradicionālajā krustaceļā, ko mēs varbūt vairāk pazīstam, ir stacijas, kurās pārdomātie notikumi uh, nav tieši minēta Bībelē, bet varbūt vairāk tāda kā ticības, dievbības tradīcija, piemēram, par Veroniku vai Jēzus Krusta ceļā satiek savu māti, bet šajā pāvesta Jāņa Pāvila II ieviestajā bibliskajā krusta ceļā visas stacijas ir ņemtas no Bībeles. Tur mēs atrodam tādas stacijas kā Jēzus lūkšana Ģetsemanes dārsā, Jūdas nodot Jēzu Jēzus tiek tiesāts augstajā tiesā, Pēteris noliedz Jēzu un eh, arī citas stacijas. Mani ļoti uzrunā, piemēram, 11. stacija, kurā Jēzus apsola debesu valstību grēku nožēlojošajam ļaundarim. Jā, un eh, vēl, mīļo klausītāji, aktuāla informācija. Arī šodien uh, Līdz pulksten vieniem droši zvaniet uz Radio Marija info tālruni. Ja jums ir kādi jautājumi par Radio Marija ēteru, par iespēju kalpot šajā radiostacijā, vai vienkārši, ja vēlaties padalīties par ēteru, kas jums uzrunāja, vai varbūt kas ir jāuzlabo, varbūt um, ir, ir kaut kas, ko esat dzirdējuši un par ko vēlaties padalīties, jo šodien līdz pulksten vieniem pie mūsu info tālruņa speciāli dežūrē arī brīvprātīgā Inga Zvirgzdiņa. Un, eh, jā, viņa patiešām no sirds un ar, ar lielu mīlestību šeit kalpo Radio Marija un ir gatava uzklausīt ikvienu zvanītāju un zvanītāju Tāpēc līdz pulksten vieniem droši izmantojiet šo, šo iespēju. Inga ir speciāli nākusi uz rādio, lai dežūrētu pie šīs telefona līnijas, un es nosaukšu tūlīt arī info tālruņa numuru. Tas ir līdzīgs kā, kā studijas tālrunis, bet beigās ir 128, ja? 128, tagad viss numurs no sākuma. 67, 969, 128. Vēlreiz tātad Radio Marija info tālrunis šodien īpaši sazvanāms līdz pulksten vieniem, kur dežurē mūsu brīvprātīgā Inga ir šāds 67 969 131. Vēl fakts par eh, krustaceļa lūkšanu vai zināja, ka īpaši izplatīts muzikālais pavadījums krustaceļam pasaulē ir tā saucamais stabat mater dziedājums. Tā ir 13. gadsimta himna visvētākajai jaunavai Marijai, kas attēlo viņas ciešanas Jēzus krustās izšanas laikā. Iespējams, ka autors ir franciskāņu mūks Giacopone da Todi vai arī pāvests Inocents III. Par to domas dalās bet eh, šīs, eh, šī dziedājuma nosaukums Stabat Mater nāk no pirmās rindiņas, tātad Stabat Mater Dolorosa, kas no latīņu valodas nozīmē sāpju māte stāvēja, tātad stāvēja pie krusta. Katru dienu noskaitu krusta ceļu tagad divas reizes nu, par kādu cilvēku vai Jā. to es lūdzos. Mani kaut kā pieprasa. Es nevaru vat, atteikties nevienam cilvēkam, kurš man vat, daudz viņa cilvēki man daudz kas palīdz, kad no tevis skaitu kaut kā palīdz no man, maniem vārdiem. Es jau lūdzos no sirds par cilvēku. Ir tāpat, vai tagad ir par izvietoju karu, par. Uh, Jā. kur tagad karo. Es jau visas lūkšanas jau lūdzos, es teicu, ka vienreiz, lai samierinājās, es jau maza biju divu, čet, ceturtā gaļiņa, ceturtā klasītē gāju, jau i Krievu, i Vācu re, redzēju visus Jā. brīnumus, i karutu, i tagad vēl, nadu divus domāju, tagad atkal būs kārs. Ne, īriņa lūdzusi, prosu, ka divsimreiz likvidēt. Es visur lūdzu, ka man kaut kā, ot, pīvalkot rūžu krūni. Es nevaru palaist garam nevienas raizes, ka rūžu krūni nenoskaitīt. Kaut kā man jau aicināja, ir par katru vīnu, ir par prīsteriem, noskaitu citu raizi vasaru, nu, ir tāpat par visiem, par visu latviešu, visu lūdzu par visiem, lai ģimenes palīdz visiem, visiem cilvēkiem noskaidrotu plotu, nam būtu mīls saticība. Visaku, man kā vecam cilvēkam vienam ir grūti kaut kā, bet mani kaut kā vot aicināja. Es citrāģi nodomāju šabā, nebūtam dīna. Varbūt man tā nebūtu, kā es vienam, man visādas domas domājās. Domāju, kungs, jūs. Китя, kādas rūkas, domāju, par ko es nevaru porcīt. Man savi grūtumi ir, tāpat domāju, nu, kungam jāzam lielāki grūtumi. Man pašai tur jau gadi lieli, tāpat tīsnu grūtu, visu, bet visu porcīt var. Ir tikai jau tikai pasalūdzos, man atvieglināja to dienu, jau es palieku stiprāka visu dienu. Tā, nu, at, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Visiem, ka vienmēr skaities kristaceļi, vienmēr palīdz. Paldies jums! Visu. Jā, paļģis, paļģis par jūsu lūkšanu, arī par mīru. Tas ir cīši svarīgs nūdums. Un, jā, klausītājiem atgādinu, ka tieši šodien pēc pulksten 12. visi aicināti lūgties nodomā par mieru Ukrainā, par kara izbeigšanos, un šajā nodomā mēs arī veltīsim krustaceļu. Tātad pēc pulksten 12. Paldies arī klausītājai Ritai, kas raksta īziņā, ka atmiņā ir palicis dzīvais krustaceļš, ko klausījos Radio Marija lielajā piekdienā pandēmijas sākumā, kad nevarējām iet uz baznīcu. Jūs, Māri, vadījāt šo krustaceļu, aizskāra līdz sirds dziļumiem. Paldies, paldies, Rita! Jā, laiks ir aizritējis, tātad atgādinu, ka pulksten 12. šodien mēs patiešām reāli praktiski tiešraidē lūksimies